Večeras kovo da govorit ćemo o jednom velikom Allahom subhanu wa imenu, veličanstvenom imenu i nakon njega ostaće nam još dva imena o kojima ćemo govoriti inšala naredni put, a koja se spominju u Kur'anu. Nakon toga ćemo prijeći ako na imena kojima se opisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u sunetu poslanika Muhammeda alijih salatu wasalam. Večeraš ime smo namjerno ostavili za kraj, znači ovih imena koja koje se spominju u Kur'anu, a pa ono glasi El Hakim, El Hakim. A naredni put ćemo govoriti o Allahom te barek imenu El hakim i El Hakim. El Hakim jednom riječu, svima vama poznato, možemo kazati mudri. Ili onaj koji je opisan te barek vetala savršenstvom Inače smo kazali su sva Allahove bare Kvetala osobine savršene osobine. Pa tako i ova osobina koja proizilazi iz Allahovog Subhanahu Wa Ta'ala imena El Hakim, mudrost, kažemo i tvrdimo da Allah Đelešanu posjeduje savršenstvo mudrosti. A to savršenstvo mudrosti se ogleda u njegovim dijelima. Sve što je stvorio, znači jednom riječu sve što je stvorio, ili u njegovim riječima, a kaže u njegovim riječima obuhvata njegov Tebare Kvetala, veličanstveni Kur'an. Veličanstveni Kur'an kojim je Allah Tebare Kvetala govorio i to je njegov govor. Zatim obuhvata i sunet poslanika alaih salatu jer je poslaniku alaih salatu wasalam dat Kur'an, dat mu je kitab i data mu je mudrost, kako Allah kaže, el hikme, a učenjaci kažu da je hikme u tom kuranskom majetu ima značenje sunet poslanika sallahu alihi vseleme, a poslanik u vasela nije govorio po svome hiru, nego je to bio ili bila objava vahij od Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. neke plodove koji proizilaze iz ovog veličanstvenog imena El Hakim. Koliko god da pokušamo pobrojati plodove koji se mogu manifestovati u našim životima, koji se crpe iz Allahove subhanahu wa ta'ala savršene mudrosti, nije ćemo uspjeti pobrojati. A koliko smo danas samo potrebni, on je riječ ili hikme i svi je spominjemo, mudrost, mudrost, mudrost. Nekada prelazimo u tome granicu, a nekad uistinu ne posjedimo mudrost. A mudrost je odlika vjernika koju mora imati od sebe. A to je sposobnost hikme. Mudrost je sposobnost da određenu stvar spustiš na njeno mjesto. Što znači tvoj postupak u datom trenutku treba da znaš kako ćeš reagovati, kako ćeš djelovati. Da li će taj tvoj postupak uistinu biti u skladu Kur'ana i Sunata ili ne. I to je mudrost i vidjet ćemo šta su učinjaci kazali inače za riječ mudrost, el hikme. Jo'til te me ješa. Allah dželaluhu daruje mudrost kao poseban dar kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Pa šta je ta mudrost koju Allah dželaluhu daruje kome on hoće? Znači, izuzo jedan mali određen broj ljudi kojima će to podariti. Učinjaci imaju više stavova šta znači hikme, pa kažu prije svega da je to razumijevanje vjere. Fik. I kada pogledamo opet u našu situaciju, posebno na našim prostorima Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo da nam nedostaje tog razumijevanja vjere. Jer čovjek kada ne posjeduje razumijevanje vjere, tada u svom poletu, u svom zanosu, veću će štetu nanijeti i svojoj vjeri i njenim sedbenicima od koristi. S druge strane, čovjek koji ne posjeduje razumijevanje vjere, radit će sve ono što je suprotno Kur'anu i Sunnetu, govoru Allaha subhanahu wa ta'ala i praksi poslanika Muhammeda Ali sallatu Pa su kazali da je to svatanje Kur'ana i Sunneta. Da je to svatanje i razumijevanje Kur'ana i Sunneta. Opet kada pogledamo, znači vidimo da smo u velikom nedostatku u svatanju i razumijevanju Kur'ana i sunneta. Vrlo se malo posvećuje vremena izučavanju Kur'ana. Vrlo se malo posvećuje vremena izučavanju sunneta poslanika ali sallatu A svi želimo kazati i svi želimo tvrditi da smo uistinu na istini, da smo na pravome putu, a daleko, znači, kada bi se analizirali mi sami, a najbolje, znači, e, najbolja je osoba ona koja sama sebe analizira pa uvidi gdje griješi gdje ne griješi. Ne čeka znači da mu neko drugi kaže. Samo uvidi svoje greške. U istinu znači smo daleko od toga osim malog broja prema kojima Allah Đerašanu posebno svoju milost ukazao. Tako da vidimo da i to znači ispravno. Dobar dio većina učenjaka smatra da u Kur'anu kada se spominje hikme u većini ili na većini mjesta da se misli na vjerovjesništvo koje Allah Đerašanu daje kome on hoće i to je njegovo apsolutno pravo. Inače, Lašanu, sve što daje, on to posjeduje, on je istinski posjednik, on je apsolutni vlasnik svega toga i ima pravo da određuje kome će dati, kome neće. I sve to opet proizilazi iz njegove apsolutne mudrosti, savršenstva te osobine koje on subhanu wa ta'ala posjeduje. Tako da niko od nas nema pravo da kaže zašto ova ima, zašto ja nemam. Allah Đelešanuhu, kako kažu učenjaci, daje obskrbu i onome koga voli i onome koga ne voli. Svima daje. Ali nešto imaš, Allah ne daje osim onima koji on te barek voli. A to je iman. To je vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. To ne može svak imati i ne može svak dobiti. I to je istinski pravi dar od Allaha te barek koji mi, alhamdulillah, posjedimo mi koji smo upućeni, koji smo na pravom putu, to je dar od Allaha subhanahu wa ta'ala iz njegove neizmjene milosti i njegove apsolutne mudrosti, jer je daruje ili daruje ta ima kome on subhanahu wa ta'ala hoće. A on zna i naše početke i naše završetke. Zna naš konačni, konačni kraj. Zna gdje ćemo završiti. Zna stavnike dženeta i stanovnike vatri. Allah to posjeduje iz svog neizmjernog znanja, tako da riječ hikme nekada ima značenje znanje nekada ima značenje za njih. Allah Đelešanu, znači, apsolutno sve zna, ništa mu nema skriveno, poznaje ono što je bilo i ono što će biti. I ono što nije bilo, kada bi bilo, znao bi kako, kako će biti. To je naš gospodar. Znao je stvorenja prije nego što ih je stvorio. Jer je njegovo znanje prethodilo dešavanju, stvaranju i samo tome. Sve je proizašlo iz njegovog apsolutnog znanja odredba je došla nakon njegovog, nakon njegovog znanja. Allaha te bareke, te bareke ve Tako kada čovjek promisli i razmisli o svemu tome, pokušava dokućiti određeni, znači, nivo te Allahove subhanahu tala ta'ala mudrosti ne može. Ne može dokućiti. I zato Allah kaže, kada bi mora bila mastilo, a svo drvijeće Dunjaluka, pero, da pokuša ispisati Allahove riječi, ne bi ne bi uspjela. Presahnula bi, presušila bi mora. Allahova mudrost ostaje. Danas kada čovjek napiše jednu knjigu, kažu mašala, nadaren, znan, posjeduje znanje, posjeduje mudrost, sve to crpi, znači svoje mudrost piše, zapisuje. A Allah subhanahu wa ta'ala daje jedan, znači, primjer ovih dunjaličkih mora. Kada bi bila mastilo, ne bi ispisala riječ Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Znači koliko je on mudar u svom znanju da može govoriti, a on kada se obraća i kada priča, to je potpuna, potpuna mudrost. Jasin wal Kur'anil hakim. Allah Đelešanu kaže od na početku sure Jasin, Jasin wal Kur'anil hakim. Tako mi Kur'ana mudrog. Znači cijeli Kur'an, cjelokupan Kur'an sve što sadrži u sebi je potpuna mudrost. Potpuna mudrost koja je znači izrečena od strane El Hakim. El Hakim. Allaha Tebareke ve koji znači posjeduje savršenstvo, savršenstvo mudrosti. Ovo Allaho Tebareke ve ta'ala ime spominje se na mnogo mjesta u Kur'anu. El Hakim, što opet ukazuje na posebnu vrijednost tog imena, Spominje se na 94 mjesta u Kur'anu. I jako je bitno da čovjek uoči kako Allah Đelešanu ili koje ime spominje prije nego što navede ime El Hakim. Ili ako u određenim ajitima dođe prvo ime El Hakim, kako završa, završava ili kojim imenom nakon toga završava to ime. Pa kaže Allah Đelešanu u suri al Bekare Wallahu azizun hakim u istinu je Allah subhanahu wa ta'ala moćni, snažni i mudri. Moćni, snažni i mudri. Pogledajte. Učenjaci kada govore ela, znači ovdje kako je došlo azizun hakim, da je on moćan i snažan, a u isto vrijeme i mudar. Allah je uistinu snažan i moćan uzvrati na svaku nepravdu, na svaku, svaki vid vrijeđanja, svaku stramputicu i sve one koji znači udaraju od puta Allaha subhanahu wa ta'ala, znači svim onim silnicima, oholnicima, on je moćan uzvratiti. Ali, šta ga sprečava o tome? Hakim, njegova mudrost, jer im daje rok, pušta ih iz svoje mudrosti. Razumijete? Što znači da čovjek nikad ne smije sebi u svom srcu e, stvoriti to uvjerenje ili ubeđenje. kako Allah Đerašanu sve mogući znači koji je svemoguć, El kadir Kadir, da učini šta hoće, dozvoljava i dopušta neprijateljima vjere, nevjernicima da to čini što čini na Dunjalku, Fesad i nerečini. Zašto im to dozvoljava? Jednostavno, znači kada čovjek vidi i uvidi kako Allah Đelešanu završa određene ajete, povezuje sa određenim imenima, da je to se vraća, da je on Subhanu wa ta'ala mudri, a u isto vrijeme sveznajući, el alim, i mudar, i moćan, i snažan, i jak, da ga ta mudrost sprečava, što znači da on svoje mudrosti im pušta. Ali će doći dan kad će svi odgovarati sigurno. Ili će ih zadesiti opet iz njegove mudrosti na Dunjanu kao što je zadesilo prijašnje narode. Da su stradali, ovi na ovaj ili onaj način, stradali su i otišli su. Neki nisu stradali, preselili su prirodnom smrću. I to se sve dešava iz njegove mudrosti. A on kada bi htio, mogao bi znači učiniti šta hoće u jednom djeliću sekunde, pa čak i prije i prije toga. Zatim Allah Đelešanu u suri Nisa u 26. majetu kaže Wallahu alimun hakim. U istinu Allah Đelešanu je sveznajući i mudri. Sveznajući. Zna stanja svih. I naše stanje koji kažemo da smo dobri, nadamo se da smo dobri, da smo na istini i molimo Allah da nas učvrsti. I zna stanje oni koji su na stramputici. I oni šta rade i mi šta radimo i inače svi šta rade. Bilo se e, radi znači o nama ljudima, živim bićima ili znači prirodu ostalim stvarima. Allah članom samo tome posjeduje znanje. Ali on te barek je tala hakim. Hakim u svom stvaranju, mudar u svom stvaranju, sveznajući sveznajući u isto vrijeme mudar, zna kako će stvoriti precizno, tačno, kako njemu te bare kevetala doliko. I vidjet ćemo iz plodova koji proizilaze iz ovih imena, vidjet ćemo da nema nesklada, da nema greške u njegovom stvaranju, da je to savršenstvo koje ukazuje na savršenog gospodara Allaha te bare kevetala. Jer Allah Đelešanu to što radi, što čini, što stvara, stvara iz svog znanja Danas kada vidimo čovjek da nešto izumi, kako on, nije to tek tako došlo, znači, nego prethodilo tome je znanje. Pa je skontao nešto, pa je izumio nešto. I na kraju kažu ljudi, wow, mašala, super. divije se to mi. A najpreći smo da se divimo Allahom te barek ve stvaranju. Kako on to subhanahu wa stvorio. stvorio. znajući i mudri. Sve znajući znao je, a opet znači kroz mudrost sve to, sve to prolazi. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala suri Al-An'am u 18. ajetu. وَهُوَ الْحَكِيمُ khabir I on je ve ta'ala mudri i o svemu obavješteni. Kazali smo kad smo govorili ime El Habir, pojašnjavali al Alim, da je sveobuhvatnijeg značenja od Alim. O svemu obavješteni. On ve ta'ala koji je ujedno, ujedno i mudri. Zatim Allah Đelešanu suri Nur kaže وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ hakim. I uistinu je Allah Đelešan taj koji prima teubu i koji je mudar. Prima teubu, subhanallah. Ko, čiju teubu? svih robova, ko se god pokaje, god pokuca na vrata lađe Đelaluhu, on će naći ta vrata otvorena. Samo treba čuje se pokaje. Zašto to Allah Đelšanu prima? Jer je hakim, mudar, zna zbog čega to čini. A svi smo, znači svi smo, sva su stvorenja Dunjavku zaslužila kaznu. Čim jednom pogriješi, zaslužio si kaznu. Ali Allahova Đelešanu u mudrost, njegov rahmet i milost i dobrota prema stvorenjima se ogleda u tome da prašta, da prelazi, da oprašta, da te neće pitati, da te neće pitati za te grijehe kada ih oprosti, da prekriva naša, ružna djela. Ljudi ih ne znaju. Koliko čovjek učini grijeha. Kada bi ljudi, kako kažu selefi, kada bi grijesi bili poput mirisa, niko nam se ne bi mogao približiti od našeg smrada. Razumijete? Znači koliko će, to Selef govori koji su bili daleko, znači <laughs> boljeg imana i bliže lahu od nas. Znači nas, kada bi čovjek to pokušao, znači samo da osjeti da osjeti. Niko nam se ne mogao približiti. E sad, opet, kroz to vidite Allahu milost i dobrotu prema nama i mudro za on to skriva, sakriva, prekriva. Pa čovjek uradi grije, nikoga ne vidi. Ali ga vidi Allah Đelešanu, se zapisali. Sve će biti predočeno ako čovjek se ne pokaje. A ako se pokaje, Allah Đelešanu prima teubu. Prima teubu i pokajanje opet iz njegove neizmjene znači milosti prema tom robu ili svim robovima i njegove apsolutne mudrosti. I danas je nažalost stanje kod nas u Bosni takvo da ljudi koji su da kažemo jedan duži period u vjeri, pa onaj poseban period znači koje, koga je još on sve milost uputio prije rata i oni koji su došli nakon rata pa su se klasirali, podijelili, ovi novi, oni stari, razumijete? Ili ne daju niti dozvoljavaju, niti odobravaju da može čovjek se vratiti Allahu Đelešanu. Pa kažu, kako Srbi može postati musliman? Kako, znači, kršćan može postati musliman? To danas, nas, znači, kod nas stari ljudi ne mogu to, ili kaže folira, ili je prevarant, ili želi, znači, zlo muslimanima i slično. Allah Đelešanu upoziva sve ljude. Sve ljude. Znači, nema tu sad određena nacija. Sve ljude. Bili ovakvi ili onakvi. Sve ih poziva se pokaju ako se god pokaje, Allah Đelešan će prihvatiti njegovu teubu. Tako da oni koji imaju tako mišljenje moraju ga znači popraviti, moraju se vratiti na Kur'an i sunnet, jer su mušici prije toga bili u većem gafletu. Obožavali su druge pored Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, pa je Allah iz izni, iz takvog svijeta, izveo najbolju generaciju koja je ojačala Islam, ojačala poslanika sallallahu sallam i dostavila islam gdje čovjek nije mogao ni zamisliti u tom periodu, tom vaktu da će doći. Zamislite da su bila ukazali dok su ga mučili gdje će islam doći. Razumijete? Sumeja dok je, znači, radi vjere bila ubijena i prva šehid u islamu, da joj je tada kazan gdje će islam doći. Razumijete? A poslaniku sallallahu u takvom vaktu, u tim teškim trenucima, bilo je prikazano dok, gdje će sve islam zaći, u kakve, znači, sve, sve kuće. Zatim Allah Đelešanu kaže u sure Šura u 51. ajetu Innehu alijun hakim. U je Allah Đelešanu uzvišen, uzvišen i u isto vrijeme mudar. On je Tabarek kvetala uzvišen, visoko iznad stvorenja. Stvorenja nisu blizu Allaha Tebare kvetala, njegovog zlata, njegovog bića. Allah Đeleželaluhu je na svakom mjestu svojim znanjem svojom moći sve čuje, sve vidi, sve nadzire, sve prati. El Ali je hakim i mudar. Mudar Allah te bareke ve ta'ala da koji sve to nadzire, koji je iznad stvorenja, sve vidi, i sve prati i pušta da se to sve dešava iz njegove te bareke ve ta'ala savršene mudrosti. Wa kana Allahu wasiyan I Allah je neizmjerno dobar neizmjerno dobar i on je mudar, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Prema svim stvorenjima. Znači, ovo dobro nekada kazali smo ima posebno značenje, nekad općenito značenje. Dobar je prema svima, daje im zdravlje, daje i dobrim i lošim, i neprijateljima i prijateljima, vjernicima i nevjernicima. Sve je počastio da su zdravi. Neko više, neko manje, ali nevjernicu živaju u tome. U risku obskrbe. Allah što daje jednim drugima i trećima, svima daje. Ali Allah Đelešan neizmjeno dobar prema vjernicima, kad se odnosi znači, na posebnu stvar, a to je ima din, istikamet, ono sve što obuhvata e, riječi iman, predanost Allahu subhanahu wa ta'ala, da vjeruješ čvrsto i da si ustraja na tom putu, da ne posustaješ. Ma se desi, ma kako iskušenje da naiđe, ti si čvrst i ustrajan, ali ti prolaziš kroz taj život, kroz te etape, a i sa ovim hikmetom, sa, znači ovom mudrošću, koja odlikuje vjernika, koja posebno čini vjernika dobrog od onog, od onog koji je loš. Neka možeš misliti da si dobar, da si jak, da si snažan u svojoj vjeri, ali tvoji postupci ahi ukazuju i pokazuju da si daleko, da si daleko od onog puta na kojem bio poslanik sallallahu alihi wasallam. A uistinu je poslanik sallallahu alihi wasallam bio okičen ovom velikom, velikom osobinom koja je pohvalna u svakom trenutku da snaže pri vjerniku. Ibn Kesi Rahmetullah Ali, i neću večeras mnogo spominjati govore učenjaka šta e, po pitanju Allahovog imena El Hakim, kako ima značenje kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Dovoljna definicija od Ibn Kesira Rahme, Kaže El Hakim, on je taj ili koji je mudar u svojim naredbama. Sva Allahove naredbe koje je izrekao koje se nalaze u Kur'anu i u sunnetu su savršenstvo mudrosti. Kada pogledate u naredbe, znači namaza, šta se proizilazi iz tog namaza? Od dobrobiti za vjernika. Vraća se na Allaho te barek vetala savršenstvo. Na post, na hađ, na džihad, na dobročinstvo prema roditeljima, poslušnost prema roditeljima. Sve to znači proizilazi iz Allaho te bareke vetala apsolutne, apsolutne mudrosti. Zatim kaže, u šarijaskim općenito svim propisima. I zato naredni put, ako Bog da ćemo govoriti Allahom te barek vetala imenu El Hakem, kojem jedino pripada sud, koji je vrhovni sudija, njemu to apsolutno pravo pripada. A ovo ime El Hakim je povezano sa tim menima. Sa tim menima. To su širijski propis, to je savršenstvo, savršenstvo koje je dato da Allaha te bareke vetala. Vjerozakon koji je Allah subhanahu wa ta'ala spustio ljudima na dunjalki, svoje neizmjerne milosti, da znaju kako će se obhoditi. I da je to jedini način koji vodi ka Allahu te bareke ve ta'ala zadovoljstvo. Jedini, znači, vjerozakon ili zakon koji odgovara ljudima. Koji je, znači, općenito u koristi, u koristi na korist ljudi. Zatim kaže, i svojim odredbama Allah Đelešanu je neizmjerno mudar u svojim odredbama. El kada sve što je odrijedio je savršenstvo mudrosti. Neka te zadesi i belaj, znači ove odredbe imaju znači, značaj u njegovom stvaranju. Sve što je stvorio i nebesa i zemlju i sve što se nalazi na nebesima i na zemlji i u zemlji i u nebesima, sve to ukazi na savršenstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali isto tako njegove odredbe koje nekada pogađaju ljude na Dunjaluku Nekad nešto što ti duši ne paše, ne odgovara, ali je to Allahova Tebare Kvetala odredba koja je proizašla od koga El Hakim, mudar, on svoje mudrosti zna zašto je tebe odabrao sa nedačom te pogodio. I kada čovjek promisli razmisli kako je to došlo definisano u sunetu poslanika njih njih vaseleme, vidjet će da je uvijek hajr za njega da je uvijek hajr, i kad ima i kad nema, i kad ga je nedača pogodila i kad nije ga nedača pogodila, da uvijek Allah Đelešanu želi dobro, dobro prema svome robu. Pa jako si zaslužio tu nedaću zbog svojih grijeha, Allah Đelešan ti je podario da bi se osvijestio, da bi se povratio, da vidiš ko si, šta si, džesi. Zbog čega te je to zadeslo? Pa to analiziraš, popravi se, na kraju Allah Đelešanu odignije od tebe tu ne ti nastaviš, nastaviš da živiš u skladu Kur'ana i sunata poslanika sallallahu njih wasallam. Što znači da apsolutna mudrost je u Allahovim tebare kevetara svim dijelima i svim njegovim riječima, svem onome što on subhanahu wa ta'ala govorio. Plodovi koji proizilaze iz ovog navedenog Allahovog subhanahu wa ta'ala imena. Znači, Prvi plod koji proizilazi jeste da apsolutna mudrost pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i da u tome nema saučesnika. Njemu to pravo pripada. I on je samo takav, niko drugi. Ljudi imaju udjela i vidjet ćemo iz plodova koji proizilaze. Neka ćeš vidjeti kaza za nekoga da je mudar čovjek. I to tome ćemo detaljno pričati. Kad je mudar, kad nije. Kad možeš kazati da je mudar, a kad možeš, u stvari kada ne smiješ da je, da je mudar. Zatim, njegova mudrost, Allah subhanahu wa ta'ala, se ogleda u savršenstvu stvaranja nebesa i zemlje. Na koliko samo mjesta u Kur'anu Allah Đelešanu kazuje da je on stvoritelj nebesa i zemlje. I na kraju bila je hudba na temu zašto ne promisli o čemu, o kojim ajetima. Postiće poslanik sa Allahu alihi vseleme umet da razmisli, a teško onom koji prouče ne razmisli opet pogledate na se, se poziva, u što se poziva, da se o čemu da se promišlja, o stvaranju nebesa, stvaranju nebesa i zemlje. Znači, to nisu mali ajeti, to su veliki Allahovi te bareke tala znakovi za one koji razum imaju, koji su pametni, koji su učeni, koji znaju i koji hoće da dokuće, da dokuće suštinu toga, odnosno mudrost, veličinu svega toga što Allah Žešanu ukazuje. A izazov je svima onima koji sumnjaju u moć Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu mudrost, kada pogledaju te velike ajete, izazov je u tome da li će uvidjeti da ima neka greška u tom stvaranju. Danas čovjek kada nešto osmisli, izumi, vidite koliko se, koliko se puta samo desi da se uoči neka greška, pa se to sve što se pojavilo na tržištu vrati ponovno. Ali kod Allaha u njegovom stvaranju, nema greške, nema nedostatka. To je savršenstvo što ukazuje nas da, da onaj koji je tvorac, koji je stvoritelj svega toga, uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu kaže Allazi ahsane kulle še'in koji je savršeno na najljepši način sve stvorio. Na najljepši, najsavršeniji način sve stvorio. Sve stvoreno što je stvoreno ukazuje na savršenstvo Allaha, da je On savršen u svom, u svom Tebare Kevetala stvaranju. I niko u tome, znači, ne može parirati, nik, nema saučesnika, ne može neko nešto sad izumiti pa se pozvati pogledaj. Da kaže ja sam Bog da on bila. Kroz istoriju je bilo takvi koji se pojavljivali i to tvrdili. Zatim Allah što kaže وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا a on subhanahu wa ta'ala sve je stvorio i precizno svemu tome mjeru dao. I precizno svemu tome mjeru dao. Allah Đerašanuhu je htio da stvori određenu stvar s mjerom i dao je oblik kakav on hoće te bareke vetala. Znači kakav on hoće te bareke oblik je dao svakoj stvari. A pogledajte koliko samo stvorenja ili stvorenog ima što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Što ponovo ukazuje na savršenstvo i mudrost uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek kada razmisli i kada razmišlja na ovakav način o Allahu subhanahu wa ta'ala, mora se desiti u srcu mumina i vjernika da osjeti da mu iman raste. To ne sve biti znači nešto što na jedno uho uđe, na drugo izađe. Mora da promišlja, mora da razmišlja. I to je najbolji način da ti iman raste da raste. Vjernik nije taj koji može dočekati jedan dan da mu ima, stoji na jednoj deređi. Kod vjernika ima ili raste ili opada. Ili raste ili opada. Mi smo u fazi ili znači uspinjanja, uzdizanja, duhovnog, ili, ili stagniranja našoj vjeri. Danas ako si dobar, ako više radiš, više se tružiš, učiš, izučavaš, radiš dobra djela, ako i znaje da ti ima danas mašala sutra novi dan dođe, nemaš pola dijela te što si jučer, što si jučer uradio, znaj da ti ima nije na to istoj da reći. Ima čovjeka čini poletnim u svakom dobročinstvu. Zatim Allah šan kaže Alladhi khalaqa Allah ukazuje da je on stvorio sedam nebesa, sedam nebesa, sedam spratova. Zbog čega? ukazuje i daje izazov svima onima koji sumnjaju u savršenstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ma tara fi halki. Pogledajte kako je došlo. Ne vidite, znači, u stvaranju ne Allahovom, nego Allah šan ovdje ime posebno, posebno znači stavlja ili opisuje se posebnim imenom. Ma tara fi halki rahmani min tefavut. A ti nećeš vidjeti u stvaranju milostivog bilo kakve vrste nedostatka. Nema nesklada. ćeš moći to da vidiš. Allah negira na samom početku, on je stvoritelj sada nebesa i ti u tom stvaranju nikada nećeš uvidjeti nijednog nedostatka. A ako sumnjaš, Allah što on kaže, Frđi ili hel futur. A ako sumnjaš, pogledaj prema nebu, podigni svoj pogled. Da li vidiš nedostatka u tome? Da li primjećuješ neku fulu, neki nesklad, nešto što možeš zapaziti i kazati, a nije ovako, trebalo bi, trebalo bi onako. Pa kaže Allah Đelešanu, thum mrđil besare karretein. Nakon toga ti ponovo pogledaj, nekoliko puta. Koliko god hoćeš puta, gledaj, spuštaj, gledaj, spuštaj. Nećeš to uvidjeti. Pa kaže nakon toga Allah Đelešanu, jen kalib i le besar tvoj pogled će se tebi vratiti. Kakav? Ako znači pokušavaš da uvidiš da li ima nekog nedostatka, tvoj pogled će se uvijek vratiti hasijan. Uvijek ćeš se umoriti u svom gledanju. I izmoriti tom prilikom. Nikad nećeš to moći uvidjeti. Koliko god da gledaš, koliko god puta da pogledaš. Šta možeš uvidjeti? Osim savršenstva, ako si zaista iskren i ako zaista si priznao Allaha te bareke kao kao savršenog stvoritelja. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Neml u 88 ajetu. Zašto je to tako? Kaže Sun Allahi lezi etkane kulle Allah Đelešanu kaže to je dijelo Allaha te bareke ve ta'ala koji precizno sve stvara. Sun Allah. Ne može to biti od nekog drugog osim dijelo Allaha te bareke ve ta'ala. Stvara i nebesa i zemlje. I zato nećeš moći vidjeti nedostatak, nedostatak u tome. Jer Subhanahu wa je stvorio prije svega iz svog znanja. Što je on moćan to učiniti. I svoje savršene mudrosti. I svoje savršene mudrosti. I zato mi uvijek kada promislimo i kada razmislimo govoriš Subhanallah subhanallah. Neka je veličanstven i uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala. Tebarek Allah. Allahu ekber, divi se svemu tome što Allah te bareke, te bareke ve ta'ala stvorio. Zatim savršenstvo lave te bareke ve ta'ala mudrosti se ogleda u njegovom vjerozakonu. O tome ćemo detaljno govoriti naredni put. Šarijat koji odgovara za sva vremena, za sve prostore. Nema izuzetka da kaže danas, danas ne odgovara. Jučer je bilo bolje, jučer je bilo takvo vrijeme, tada odgovara ne. Allah Đelešanu, otkog znači, El Hakim, mudri, Kur'an koji je Allah Đelešanu kako se zakinje tako mi Kur'ana mudrog. Ajeti koji su također znači mudri, koji dolaze do Laha Tebare kevetana su savršenstvo i oni odgovaraju za svako vrijeme i svaki prostor. Što opet ukazuje na savršenstvo late bare kvetala. Danas ljudi izmišljaju zakon. Danas, znači relativno. Danas odgovara, sutra ne odgovara. Ili u jednom danu koliko samo puta znači izglasavaju, hoćemo, nećemo. Onaj kaže ima, super je, u tome vidimo nešto, ovaj kaže ne, ne vidimo, kaže to je tako i to. Znači ne može to tako biti. Kod Allaha nema. Ovi ajeti, šerijati zakon i odredbe koje su došle od Allaha subhanahu wa ta'ala došle su od naših stvoritelja koji najbolje zna šta nama odgovara. Najbolje zna šta nama odgovara. I to je podario, to je spustio. Da po tome sude, da se na to pozivaju i da to sprovode, da to sprovode u svojim, svojim životima. Zatim, od mudrosti Laha Tebareke ve Teala, da čovječanstvo nije stvorio bez cilja. Stvaranje čovjeka Danas koliko se samo znači polemika vodi zašto smo, što smo, kako smo došli, zbog čega smo tu. Allah Đelešanu nije nas stvorio bez cilja, bez jasnog znači razloga. Jednostavno sva stvorenja je stvorio i džine i ljude kako je kazao zbog jasnog cilja, a to je obožavanje robovanja robovanje Allahu te bareke Nije nas ostavio da lutamo. I nije želio niti htio i svoje savršene mudrosti da budemo poput životinja. Životinje samo mogu znači raditi šta hoće i ubijati jedni druge, znajući da nema odgovornosti nakon toga. Čovjek ne može se tako ponašati. Čovjek mora znati da sve što čini i sve što radi mora na kraju toga doći odgovornost. Da li ona došla na Dunjaluku ili ne, to je sada zbog situacije u kojoj živimo. Ali će sigurno odgovornost doći na Ahiretu Kada će stati i odgovarati za ono što se činio, što se činio na Dunjaluku. Allah Đelešanu kaže Efe hasibtum ennema halaknakum abesa. abesa. Zar, se, zar mislite da smo vas mi uzalud, uzalud stvorili? Ili da ste vi uzaludno stvoreni, bez cilja i da se nama nećete vratiti. Allah što kaže ovdje, nakon znači ovog وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ i da se nećete nakon vašeg boravka na Dunjaluku, nakon stvaranja, nama vratiti. Jer bi se nevjernici, oholnici, silnici, munafici, svi obradovali kada bi znali da je ovaj život samo takav. Radi šta hoćeš, doće smrt, ali nema povratka, nema proživljenja, nema vraćanja laute te bare nema obračuna, nema odgovornosti. I oni bi se obradovali. Ali Allah Đelešanu kaže, dobro, nemojte da pomislite da ste uzaludni, ali vi koji to radite, znajte ponovo da ćete nam se vratiti i da ćete odgovarati za to što činite. Allah Žešanu znači uvijek koristi, koristi metodu da postakne ljude na razmišljanje, da se vrate, da se da pameti dođu, ali isto tako znači koristi metodu zastrašivanja. zastrašivanje I to ćemo vidjeti da je bilo i u praksi poslanika sallahu alihi wasallam, što mora biti u praksi oni koji prezentiraju vjeru koji pričaju o vjeri. Ne može tek biti samo da se priča dženet i ženske ljepote, nego mora se koristiti, znači, i ti ženski užici kojim Allah Đelešanu poziva. Wallahu jed'u ila dari sanam. Allah poziva u kuću mira, kuću uživanja, spasa i svega onoga najljepšeg, ali isto tako Allah Đelešanu ukazuje i upozorava sve one koji glavu okrenu od pravoga puta na kuću koja je strašna, a to je vatra, kao kazna Allah te bareke te bareke vetana. Allah Đelešanu kaže e insan da li čovjek pomišlja i da li misli čovjek o čemu promišlja, o čemu misli kaže Allah da e jutrek da će biti ostavljen kako ostaje suda da se neće Allahu Đelešanuhu vrati da neće imati odgovornosti za ono što čini Znači veza iz ovih, između ovih ajeta jeste da Allah Đelešan nas nije tek tako stvorio iz igre i zabave, a neki mu fesiri kažu da nas nije stvorio poput životinja. Samo životinje mogu raditi šta hoće i nema odgovornosti. Čovjek ima odgovornost. I čovjek će odgovarati pred Allahom te bareke ve ta'ala, jer Allah Đelešanu ukazuje na drugom mjestu suri Zarijat u 56. ajetu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ni ljude, ni džine, nismo stvorili osim kako bi nas obožavali, osim kako bi ibadet nam činili. I to je smisao života i to je cilj života na Dunjanku. I to je mudrost stvaranja čovjeka. Nekako bi se samo mi jednim drugim divili kako smo skladni, jel'o, skladno oblikovani, dolate bare kvetala, pa naš organizam se ovo što ukazuje na, to je sve pozitivno, fino. Ali to tijelo, to što ti imaš kod se bahi, mora biti pokorno Allah subhanahu wa ta'ala. Mora se odazvati. Allahu subhanahu wa ta'ala. I Allah šaljem svoje neizmjene milosti, želeći nam hajr, a i svoje mudrosti šalje poslanike. Šalje poslanike, spušta knjige, daje nam vajze, daje nam one koji nam kazuju na pravi put. Sve kako bi ljudi iz tmine izašli na svjetlo. Kako bi tu svjetlost ili to svjetlo, taj nur upute ulio, ulio u srca odabrani odabrani, od strane Allaha te bareke ve odabrani, jer on daruje to kome, kome on subhane, subhane ve ta'ala hoće. Allah Đelešan, znači od e, plodova koji proizilaze iz imena Allaha te bareke ve ta'ala el hakim, da tu mudrost Allah daruje kome hoće. I to je veliko, veliko blago koje Allah subhanahu wa ta'ala daje kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Allah što kaže, yu'til hikmete men ješa. On daje mudrost kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Zatim nakon toga kaže وَمَنْ يُؤْتَ hikme فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا A kome bude dato, ili kome bude data ta mudrost, već mu je dato neizmjerno dobro, veliko blago od strane Allaha te bareke Što znači da ova, ovdje imamo dvije stvari, da Allah taj koji daje mudrost i da od njega dolazi mudrost. I druga stvar, da on daje kome hoće. Neće se biti mudri. I neće se imati, znači, mudrost pri sebi. A posebno, znači, u svojim riječima i svojim, u svojim dijelima. I danas smo mi veliki očevici, znači, šta se sve dešava. Čovjek može nekada kazati da je pripadnik vjere, da je predan i odan je Allahu te barek kvetala rob, ali njegov postupak ah, odaje ga. Njegovo ponašanje ga odaje. U trenutcima kad treba biti mudar, on nije mudar. Ne posjedio to. Zato su određeni ili posebni oni koji je Allah Đelešanu podario, podario ovu vrstu razumijevanja, svatanja vjere. Kazali smo, kako su kazali mu da je to razumijevanje, da je to nešto što se podudara sa Kur'anom i Sunnetom, da je to svatanje Kur'ana i Sunneta, rad po tome što svima nama opet, kako kažemo, nedostaje. Ima mali kaže, to je razumijevanje vjere. I milost i dobrota koju Allah subhanahu wa ta'ala stavlja u srca. Milost i dobrota koju Allah Đelešanu stavlja u srca. To je mudrost, kako kaže ima Malik Rahimahullah. Nekada ćemo vidjeti, draga braćo, da određena osoba posjeduje dunjalučko ili dunjaličke neke određene znanosti. Istaknuti u društvu. Drugi ga smatraju da je mudar, da je mudrac, da posjeduje, da posjeduje, daje, daje, daje. Međutim, u isto vrijeme on nema po svim ovim, kako smo na, početku uh, pojasnili, da je mudrost, razumijevanje vjere, ne posjeduje razumijevanje vjere. Odnosno, on nema ni dina ko sebe. Nema ni dina ko sebe. Pa da li čovjek može kazati za takvu osobu da je mudar, da je mudar? Znači to se ne smije desiti. Ne smije čovjek znači, dozvoliti sebi da takvu osobu opiše da je mudra. A nije upoznala subhanala, znači nešto najveličanstvenije, nešto najveće, a to je gospodar svjetova. Kako možeš opisati nekoga da je mudar, a ne posjeduje tu osobinu? Nema znači osobine predanosti, nema osobine islama, nema osobine imana. Allaha te je ve nije spoznao. Zato je mudra osoba ona koja spozna Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, pa makar nemala ko sebe šta? Ovo što drugi imaju dunjaločki znanosti ili parametara dunjaločki kako ljudi vrijednuju druge. Makar to nemala ko sebe. Ali ako ima spoznaju i predanost Allahu te barek, nana, uzmo nanu opet neku, koja živi negdje na selu, daleko. Nana koja gleda na vrijeme kad je sabah, kad je poni, kad je ikindija, kad je ašan, Ona je najmudrija žena na svijetu. Ne zna Nana ni potpisati se. Ni potpisati se. Imate vamo, znači, političare koji dan i noć vaze ljudima, pozivaju ljude, tumače, pričaju, ovako, onako. Nema gahi i nikad da pomisli na saba. Ni na podne, ma na pomisli na te barek, da kaže Alhamdulillah, da zahvali Allah te barek na blagodatima koji uživa. Kako će oni biti isti? Grana svaki dan koliko puta samo kaže u namazu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I taj namaz, taj nur koji je lažan ulio u srce te nane, sutra će da prednjači i ulaskom u džennet i prelaskom siraču prije i svega. I ne mogu biti isti. Nama je draža ta nana, draža nam je i više je volimo i više je cijenimo od bilo koga drugog koji nema te osobine kod sebe. Makar iza sebe imao more knjiga i naučnih radova, istraživačkih radova, svega. Nama je ta nana draža i ideje da li bilo ko bilo ko znači od umeta poslanika sallallahu, sallallahu njih vasallam. Ovaj ajet yu'til hikmeta me ješa. Ovo je ajet kroz koji e, možemo da razotkrijemo zablude ljudi prije svega znači ekstremni sufija. Jer oni uzmaju ovaj ajet kao dokaz da Allah Đelešanu mu daruje znanje kome hoće. Znate no, večeras si takav, sutra si ovakav. Znači jednom djeliću sekunde dobiješ ogromno znanje gdje, ti, gdje uopće ne zahtjeva da učiš, da izučavaš, da tragaš, da sjediš, da slušaš i ostalo. Nego na jednom dobiješ nadahnuće od strane late bare Jer ga on tako definišu. Allah daje kome hoće, kad hoće, koje god hoće vrijeme. Pa kad džumleten, znači tako bukvalno, znači dođe i Kur'an i sudnet i sve znanosti od jedan put tebi. Od strane Allaha Đelešana. Kome? Određenim evlijama, ne svakome. Znači, to su određene evlije kojima, kojima to dolazi. Prenose, znači, u svojim dijelima da je njihovom šehu koji se zvao Ebul el Bagdadi bilo rečeno jedne prilike dok je boravio Bagdadu šeh, da li se možeš nama obratiti? Tražio su ljudi, se obrati. A on je bio nepismen čovjek. Nepismen. E ne samo što je bio nepismen, nego je bio stranac. Nije govorio njihovim narodnim znači, jezikom. Kako će se obraćati Pogledajte što on radi. Znači oni ukazuju kako su to veliki kerameti i kako Allah on daje tu moć nadahnuća kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Pa kaže on se nakon toga kada su uvidjeli oni njegova znači skupina da zaista narod insistira i traži od njega se obrati, odgoćemo, kaže, to predavanje za sutra. Pa je, znači, nakon toga se srcem krenuo ili zatraži od poslanika sallallahu alihi veselem. Od poslanika, znači ovdje pogledajte, znači ne traži od Allaha direktno, ne traži od poslanika sallallahu alihi veselem. Riječima o liječniče naših srca. O najčasniji poslanič Traži od poslanika sa Kaže, oni traže od mene da ja održim njima predavanje, a ja sam nepismen. Još usto ne znam njihov govor. Pa kaže, nakon toga je čuo riječ, govor, kako mu se neko obraća. Allah će se ukazati kroz tebe, je džela, Allah će se ukazati kroz tebe, imenom El Alim El Hakim. Znači, slobodno Allah Đelešanu će govoriti kroz tebe, Allah će ući u tebe, Allah će biti dio tebe. I to će se manifestovati, znači kroz ime El Alim sveznajući, El Hakim mudri. Kaže, sutradan se popeo, kaže na i ka futihala. Pa mu se otvorilo da je kad tako nadahnuto govorio, se svi zadivili. Govorio, govorio, govorio i na kraju kaže, omrknuo sam, kaže, ko kurd, a osvanuo sam ko arapin. Pa ovi sad njihovi šehovi, znači koji se dive svemu tome, kažu tijelo, znači tijelom je bio kurd, a dušom Arapin. Nakon ovog, znači ovakvog detalja iz njihovog života možeš uvidjeti zablude današnjih ekstremnih sufija koji vjeruju određene ljude, dede i slično, koji ne znaju ni pisati arapski, ne znaju ni čitati harfove, a kažu da govore po nuru Allahovom, sve što kažu podudara se sa Kur'anom i sunetom poslanika alaih sallatu wasalam. Zbog čega? Zbog ovakvog uvjerenja. Na njima, znači Allah Đelešanuhu dolazi, da se pretvara, da dobije oblik njihov i da onda kroz njih djeluje imenom El Alim El Hakim. Razumijete? To su velike zabude. To je prije svega znači, ne, e, ubjeđenje koje je kufr, nevjerstvo, zatim vjerovati i tražiti od poslanika, ali ne direktno od Allaha širk, sve znači gore od gori i teži od teži. Ali je najgora stvar da imaš onda umetu poslanika neznalice, ljude koji ne znaju i nemaju vjere, pa ka, zadive se, a kako je to znači, moguće. Pa počnu da vjeruju i da slijede takve, to je još gore još gore, znači oni, a sve znači rezultat što čovjek ne uči, ne izučava i ne traga za istinskom ispravnom akidom na kojoj je bio poslanik Ali Slatu i njegovi, i njegovi sedbenici. Poslanik Allahu alijek, nemoj je dolazio vahij od Allaha te bareke, te bareke vetala. I niko više. Nema znači toga. Šarijat je se upotpunio u vremenu poslanika Ali Slatu Niti ima dodavanja, niti ima oduzimanja od šarijata poslanika sallallahu alihi wasallam. U hadisu je došlo, znači, poslanika alaihi v wasalam, da je ovo velika blagodat koju Allah Đelešanu daruje, daruje kome hoće. Ali u isto vrijeme je jedina stvar ili jedna od dvije stvari prema kojima čovjek može osjetiti zavist. Možeš zavidjeti na tome. Možeš zavidjeti znači, na onome, na onoj osobi koja ima, koja ima hikmet, koja ima mudrost kod sebe. Poslanik Ali Islatu kaže nema zavidnosti osim znači u dvije situacije, osim u dva slučaja. A to je da zavidiš onom čovjeku kojem je Allah Đelešanu podario malo, bogatstvo, pa ga on troši kako je podržao istinu, hak, kako je podržao davu, kako bi se vjera širila, kako bi dobročinstvo činio drugima, sve onako kako Allah traži od njega, Takvoj osobi Allah to dao, pa ti znači imaš pravo da mu zavidiš, ali onim dozvoljenim hasedom, ne onim koji je zabranjen, kao kaže poslanik sa alejhi da zavist jede dobra djela robova kao što vatra guta drvijeć kao goriva znači drvijeć tako zavist uništava i poništava tvoja dobra djela koja činiš. To je zabranjen, ne smiješ, ali to je na zavist da poželiš da kod čovjeka koji ima blagodat nestane. Što je njemu da Bog da da Bog da nema, da Razumijete, to ne smije čovjek sebi dozvoliti. Ova je dozvoljena da, u istom trenutku poželiš, ja rabbi, da je meni ili da je mi imeta kao što ga on posjeduje, isto bi činio poput njega. To je znači, tako poželiš, da je meni dato kao što je njemu dato, ja bi isto to činio. I tu ti je dozvoljeno. I druga vrsta, da imaš ili zavdiš prema onoj osobi, čovjeku kojem je Allah Đelešanu podario mudrost. Pa on po toj mudrosti radi, čini, postupa i druge njoj podučava. To je mudrost. Znači da vidiš da je zaista uistinu čovjek mudar, posjeduje znanje, radi i po tome, druge podučava, da kažeš Bože dragi da je meni poput njega. I ja bi to isto činio, a ne sada poželiš da sam ja na njegovom mjestu da njega nema. Razumijete, ja, ja drugačiji, ja bi ovo, ja bi Znači to je zabranjeno. Ali vidimo znači, da je to velika vrijednost na koju ukazuje poslanik Ali Salatu Oselam, da je mudrost nešto što je posebno, koje Allah Đelešanu udaruje kome hoće, kome hoće od svojih, od svojih robova. Zatim od sljedećih plodova da je Allah Đelešan na mnogim mjestima opisao, opisao vjerovjesnike da je njima podario mudrost. Pa u nekim ajetima za poslanika sallahu alijih veseleme, kako se kaže, da mu je podario kitabi hikme, da ima značenje sudneta, u nekim ajetima da ima značenje vjerovjesništva, u nekim ajetima znači da ima značenje dobrote i dobra razboritosti koje je podario drugima u ajetima za Lukmana isto tako znači da ima e, značenje, značenje e, znanja, znanja i slično. Zatim, sljedeći plod jeste da, kako smo kazali, da je Kur'an koji je objavljen od strane Allaha te bareke da ga je uzvišen opisao mudrim. Da ga je uzvišen Allah Đelšan opisao mudrim. E, što jasan znak svima onim koji tragaju za mudrošću da će naći u Kur'anu. I da je to znači glavni izvor i početna stvar gdje ćeš tragati, gdje ćeš tražiti, izučavati, E, da bi ti se okitio da budeš mudar, znači zaista ćeš naći sve smjenice i sve upute u Kur'anu Allaha te bareke ve kako je Allah se zaknije vel Kur'an il hakim. Allah se ne zaknije osim se nečim što je zaista veliko a on ima pravo da se zaklinje čim on tebareke vetala hoće, dok stvorenja nemaju pravo da se zaklinju kao što ima pravo Allah tebareke, tebareke vetala. I Allah tako mi Kur'ana mudrog. I Allah na drugom mjestu kaže Zalike netluhu alike min ajati wa zikril hakim. I mi ti objavljujemo ajete, mi ti objavljujemo ajete koji, znači, sadržavaju potpunu mudrost i knjigu znači knjigu koju Allah naziva El Hakim koja je mudra knjiga, koja je došla od mudrog, El Hakim, ajeti koji sadrži ta knjiga su ajeti znači koji sadrže mudrost od Alate Bareke A onaj koji je prezentirao sve to je poslanik Ali Veselam koji je opet od ljudi najsavršeni, najsavršeniji znači u ovim posebnim odlikama koje trebamo imati se. Zatim sljedeći ploda, vjernik mašta činio, bio, uvijek mora tragati, tragati <clears throat> za <clears throat> za biserima mudrosti. Gdje god da nađeš mudrost, trebaš da je uzmeš i da je prihvatiš, da radiš, da pozivaš, da zapišeš. nije od, koga se ne odbija ta mudrost. Ako je vidiš da je zaista mudrost, uzmi, zapiši, pogledaj i pokušaj da radiš, da radiš o tome. Poslanik Alisatu Veselam kaže, mudra riječ izgubljena je stvar vjernika. Mudra riječ, to je hikmet je izgubljena stvar vjernika. Gdje god da je nađe, on je najpreći da je uzme. Znači gdje god da najđeš, naletiš na neku mudrost, ti si najpreći da je uzmeš. Kao vjernik, da se okitiš, da upoznaš, da radiš, da radiš po tome. I na kraju ćemo još kazati da na savršenstvo Allah Tebare Kvetala, njegovo savršenstvo na savršenu mudrost ukazuje da je on podario toliko danas jezika što vidimo. Znači, to su ajete Allaha te Kevetana. koje je učinio i svoje neizmjene, znači neizmjene, zaista neizmjene mudrosti. Ovaj priča ovako, njihova boja kože je takva. Sve to ukazuje na savršenstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. I gdje god da se ko nađe, bilo kakve boje kože, bilo kakvog jezika koji izgovori šehadet, naš brat, uvjeri. Voliš ga kao što voliš i onoga brata koji priča tvojim znači, narodnim, narodnim jezikom. <clears throat> Allah šan kaže min ajatihi halku val ard. Od njegovih velikih znakova je stvaranje nebesa i zemlje. Vahtilafu el sinatikum. I znači mnoštvo i razlike u u vašim jezicima i vašim bojama bojama koži To su velike Allahovi te bareke znakovi o kojima će promisliti samo oni koji zaista žele da promisle, koji imaju želju da dođu, da dođu do istine. A kada pokušaš da promisliš i razmisliš, ukazi na savršenstvo stvoritelja koji stvara šta hoće, kako hoće i gdje on subhanahu wa ta'ala hoće. Ar-Rahman, Allah šan kaže, Ar-Rahman allama al-Qur'an, milostivi koji podučava Kur'anu, koji mu ukazuje na Kur'an, na vrijednost i značaj Kur'ana, pa zatim kaže halakal insan i onaj koji je stvorio čovjeka u drugim majeta, u najljepšem, u najljepšem obliku. Zatim treću stvar, odnosno črtu, allemehul bejan. I on je njega, čovjeka, podučio bejanu. Podučio je čovjeka kako će se obhoditi, kako će pričati, kako će druge, znači uvjeravati u ono što ima u svojim prsima, kako će iznijeti ono što misli. A na osnovu svega toga opet taj bejan je plod da shvatiš i da razumiješ istinu. I sve to Allah ukazuje na savršenstvo svega toga i mudrost koja proizilazi iz njegovog tebara i kvetala mudrog, mudrog stvaranja. I zadnji plod koji ćemo navesti, a koji je jako bitan, koji je jako bitan, da imaš uvijek na umu da je mudrost nešto što je najveće koje Allah Đelešanu udaruje robu nakon njegovog imana. Znači, jedan najveći blagodati kojima, koje ti Allah što može ukazati, koji ti može dati nakon imana je mudrost. Zaista, znači, jedan najveći blagodat nakon imana je mudrost. Da znaš kako ćeš, na koji način, se obhoditi, kako ćeš činiti, kako ćeš raditi, kako ćeš sad u ovoj situaciji u Bosni i Hercegovini se ponašati. Ali mudrost ne možeš dobiti bez znanja. Znači, mudrost mora prije toga biti znanje. Da tragaš, da učiš, da izučavaš, pa nakon toga dolazi mudrost. A nakon mudrosti, znači dolazi jedan nur upute, svjetlost koju te daje, da zaista možda onaj furkan o kojem smo pričali, da uoči šta je istina, šta je, šta je laž. Allah Đelešan kaže fa'alem ennehu la ilaha illahu Znaj dobro da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Što znači prije imana spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala. Znaj dobro kako ćeš Allah obožavati, znaje dobro što je širk. Šta je to onaj vidljivi, jasni, očiti širk? Šta je onaj nevidljivi, skriveni širk? da se zna sačuvati. Šta je dobro, šta je zlo, šta je nifak, šta nije nifak, šta je licemjerstvo, šta je pretvaranje, to sve mora znati, kako će znati. To neće doći kao ono što smo malo prije naveli, očekuješ ko sufi, a ti legne u srce. Moraš izučavati, moraš učiti, moraš slušati, mora se posvijeti tome. Nakon toga će ti doći spoznaja o Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon spoznaje, kada ima, značiš kako će se obhoditi. Ta mudrost zalazi nakon toga. A vrhunac svega je nur. Vrhunac svega je nur, svjetlost koju te laži u šanu daruje i ulijeva u tvoje srce. I na osnovu toga ahi znaš šta je istina, šta je istina, šta je, šta je laž. Što znači, ne možeš preskočiti ove stepe, odnosno ovaj redoslijed, da preskačeš pa očekuješ da ćeš dobiti basiru bez ovoga. pronicljivo sa strane Allaha Đelešanu. Pa kaj ja znam, ja mislim, ja smatram, nema ti što da misliš i nema ti što da smatraš bez znanja. Mora biti prvo znanje, da bi se došlo do znanja mora se učiti, moraš izučavati, mora se slušati, mora se posvijeti vrijeme tome. Nakon toga dolaze postupci koji su u skladu mudrosti jer je to znanje učinilo od tebe da si mudar u svojim postupcima. Šta smo kazali? Mudrost je sposobnost, sposobnost da određenu stvar spustiš na određeno mjesto. Na ono mjesto kojem zaista ta stvar pripada. U svakoj situaciji, znači, zadesi se nešto iznenada, ne znaš kako postupiti. Značiš ako ima znanje. Značiš ako ima znanje. Ali ako nema znanja, onda ćeš da fuliš. Onda ćeš da pokušaš ištihadom svojim nešto učiniti, pa kaže Omer ibn Abdelaziz, kada nešto učiniš iz svog neznanja, a potrefi se da je to ispravno, učinio si veću štetu nego, nego korist. Zašto? Zato što ćeš sljedeći put još veću stvar ištihati svojim ištihadom, bez znanja pa ćeš fulti. Nanijeti veliku štetu i sebi, i društvu, i zajednici, i muslimanima i sl. Tako, znači, mora biti znanje da znaš šta je dobro, šta je loše, da znaš šta je širk, šta nije širk, da znaš vrste širka, da znaš nifaka, sve kako bi se sačuvao i da znaš vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala, da znaš sunet poslanika alaih sallatu wasalam, da se znaš obhoditi u zajednici gdje su većina muslimani, gdje nisu većina muslimani, gdje nema šarijata, gdje ima šarijeta. Sve ćeš to naučiti ako budeš učio i dobiti. I onda imaš mudrost a povrh svega imaš nur, basiru, da la te bareke jer neš nikad ništa činiti bez basire, jasno dokaza od strane Allaha te bareke ve ta'ala i suneta poslanika sallahu alijih vasalama Što jasno znači vidimo da onaj koji nema znanja, nema mudrosti, nema nura od Allaha te bareke da će uvijek veću štetu činiti društvu i zajednici, od, od koristi. I takav se mora povratiti, mora stati, mora se preispitati i vratiti sa onim temeljnim stvarima plemenjim stvarima, a to je da zaista sjedne i da nauči, a nakon toga da drugima, da drugima, da drugima prenosi. Što znači da onaj koji nije spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena, njemu je uskraćeno veliko dobro. I ne može nikada tvrditi da zna i da je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala. A posebno ko nije spoznao Allahu ime El Hakim. El Hakim. I ovo smo kazali, obuhvata, znači u kratkim crtama, stanje, dobri stanje, loši. Allah prepušta lošim da žive kako hoće do roka određenog. Razumijem? I to činjenicu mora čovjek da shvati. Ne da znači nastoji da e, radi, e, da djeluje na osnovu svojih emocija. Na osnovu svojih emocija. Nego u okvirima šarijeta, u okvirima šarijeta. Molim Allah te bareke da nas učini iskrenim pravim vjernicima, da nam omili vjeru, da nas počasti istinskim, pravim imanom i sunnetom sliježenjem, znači dosljedno poslanika alaih sallatu wasalam, onako kako on te barek vetala zadovoljan. Da nas poživi i usmrti na vjeri poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasalam, da oprosti nama, našim roditeljima, svim muslimanima, da naša srca zbliži, naše safove ujedini, da pomogne muslimane u cijelome svijetu da šehide primi kao šehide, oni koji su ranjeni da ih izliječi, a oni koji su u teškim situacijama da im on bare kvetala podari izlaz. Anika, alhamdulillah,